Aines Aristoi egunon Egunon Eta sasoimerri bat abiatzen dugula zurekin hilabetean aldi bat beden liburu baten aurkezpena egiteko Azteko gaurko kronika unentzat hautatu duzuna etzinuen naski gure kroniketan txekulan aipatu Ez egia da uh, lehen aldikotz gaur aipatu nahi dizkizuet bi liburu, bi manga susen egeiteko. Hauek Jaro eh, Abe izeneko mangakak sortu ditu, beraz mangaka japonia uh, eh, da manga egilea, simpleki. Beraz, eh, aldiuntan badira biliburu, La Cantine de Minuit alde batetik, eta bestetik Mimikaki, L'Etrange Volupte Auriculaire. Hordean, hmm. hor behar ditugu batzu edo hautsi, zenta telebistak ikarri daukuna mangatik piskat eh, desformatu du manga horren itxura edo... Bai, manga, simpleki, manga hitzak eran nahi du komikia, ez. Beraz, uh, gure baitan, manga sartu dugu buruan, komiki edo marazki bizidun ergelak bezala, mm. nera be batzuentzat eh, nun gehienetan ageri diren uh, bular animaleko dune mazteak, edo, ara, badira, hola klise batzu, existitzen direnak manga batzuetan, Olako mangak badira, baina mangak ez dira hortan mugatzen al, ez dira gutietxi behar. Mangak dira japoniak komikiak, eta komiki guzietan bezala badira kohente desberdinak, estilo, marazki eta espiritu desberdinak. Uh, ehm, marazki kasik egealistak ditugu, hain zinean, bizian ezagutzen dugunatik urbilagoak direnak pertsonaia pertsonaiak aski e, ajuntak dira, ez da deus eksageraturik, eguneroko jendeak dira geri. Mm. Mahazkiak ere behar bada mm, finagoak dira, xeagoak, ez da oparut, oparotasun gehiagirik, ez da e, e, gauzak uh, eginak dira, ez da um, mm, mahazki zirri zihimaha gehiagirik. Mm. finezian gira, simpletasunean, egunerokoan. Beraz, komikiak, baina hartzen dute horako eleberegi uh, eh, itxura bat, ez gira baitez bada usatuak ere formatu untan, eh? ere han hola ditaizke, eta alderantziz irakortzen dira. Bai, mangaren beste berezitasun bat da forma. Eh, mm. Gehienetan uh, liburuak askitikiak dira, baina lodiak, hori alde aski hainitz bat dira gehienetan txurita beltzezkoak dira ere mangak. Be, mangak badu bere zitasun bat Japonian da kasik um, kultureko ezpen anitza. Egan nahi du, ainitzeko izten direla eta kontsumatzen direla ainitz. Beraz papera gehienetan ez da kalitate handikoa, ez da kolorerik surita beltzezko ipuinak dira, kasik ele behi grafiko bat bezala, eta uh, horiek irasten dituzte, literalki jaten dituzte. Beraz, gehienetan mangak ere ostokada hainitzetan zatituak dira. Uh, gero frantzian argitaratuak direlarik itxura pixka bate derragoa emaiten zaie. Uh, frantzian edo mendebaldean funtsian badugulako beste aheman bat liburuekin, asalari kasu emaiten diogu, eh, gauzak pixkat lutsu, luxuzko objektuak bilakatzen dira hemen, han azken finean dira eh, aldizkarietatik urbil diren objektuak. Gero, historioan txartzeko, hor bi berridazlearen uh, eh, komiki hartu baitituzu edo manga hartu baitituzu? Historioetan zer, bada hor? Ba, lehenik, pixka bat labur biltzeko, lehen, lehen ipuina, la kantin de minui, hiru zatitan uh, partekatzen da. Uh, la kantin de minuit jatetxe bat da. Um, Tokio hiriko auzo bero batetan kokatua dena, ostaturek ez du izenik, haren txukaldariaren izena ere ez dugu ezagutzen, baina itzordu toki garrantzitsu bat da. Eta gau guzian, gau guziz, gau erditik goizeko zazpietara idekea da, jatetxe hori, eta sukaldariak nahi, nahi duzuna sukaldatzen dizu azken finean. Usagaiak ukanezkero, eh, bezeroen eskakizunak betetzen ditu. Eta nolaz gau guzian idekia den, be gau txori guziak elkartzen dira. Beraz, bada denetarik, badira um, lagu badira boxeolariak, badira be, porno aktore batzu, jakuzak, txakujak, besteroak, gaueko ibiltari guziak han biltzen dira baina denak desberdinak izanik ere, denak main berdinaren inguruan jartzen dira, eta janari gozuetaz, um, ahontetaz gozatzen. Eta hori da, hiru aleetan deskubritzen duguna, diakinez kapituluka zatitua dela, manga hori, eta kapitulu bakots deskubritzen dugula lehenik jaki bat, eta jaki horren gibelean, ebe, gizon edo emazte baten bizia. Japoniarek badute zaretasun bedizi bat janariarekiko, arte bat da, han, sukaldaritza, liburu horrek usu gozea pizten du, zenta jakiak ahas poliki mahaztuak dira, gozea pizten dutelako, eta azken finean kondatzen dauku gizarte baten uh, funtzionamendua, zenta gizarte baten oinagia da elikadura, eta elikadurak gauza asko sortzen ditu gizarte batetan, uh, loturak jenden artean, eta bakutsarentzat ere eh, mena ekartzen du elikadurak. Eraz, janariarekin batera jende bakutsaren bizia deskubritzen dugu eta haien ametsak, haien nostalgiak, haien eh, gauza asko ikasten da azken finan uh, elikadurari esker, tripa histori hori esker. Izberriak ere, uh, plater horiak baitituzte izenak? Abai, ah, bai, hor, ahi gaji da zenta japoniak sukalaritza bizki anitza da eta gauza ahontekin egiten dituzte plater suragarriak, uh, eh, sinuz ikusgarriak, eta bai, bada, itz hainitz iztegi hainitz, itzulia dena, ara tokiko berezitasunak uh, deskubritzen ditugu ere aldi berean. Eta zer, diakimina pizten du horako mangabatek? Ebe, hori da aski harrigarria, da azken finan ez da gauza iniz gertatzen, <laughs> ostatuan gira diarriak, jende horiekin, baina haien eleketak Hala, beste ipuin bat zuetara ere maiten gaituzte, beraz eh, pertsona desberdina ikertatutako gauzak, eh, gertakizunak, zaharrak edo behitsuagoak, eta be, lotzen gira, jende hori ahazken finean, gaua haiekin pasatzen dugu afaltzen, eta eh, haien bizi eri interesatzen gira, eta bai, segitzen dugu haintzina. Eta gainera, jatea maite bari maduzue, gozamen bat da gehiago ere. mm Bon, bedan tetsak dituzu beste biak ordean. <laughs> Ebe, idenak irakurri ditut, eta bergozamenarekin eh, be bururaino uh, jan. <laughs> eta mimikaki aldiz aipatzeko? Eta hori pixkat bereziago da, ene augustuko, hor ale bateko liburua da bakarrik. Hor beste mm, ohitura bat deskubretzen dugu, Japonia jentzat kutsuna dena, uh, mimikaki da belarrik arbiketa. Eraz, uh, Japonian, uh, eh, diendeak, Japoniarrak, edo nork izigarri maite du, norbaitak, beste norbaitak belarriak garbitza. Eta mimikaki hori da, uh, pertsona batek, bambuzko zurtoin luze eta malgu batekin, uh, belarri barna eta garbitzen dizu. Hori, ohitura bat da, biziki ahunta Japonian. Diendeak egiten adute hori plazan, kanpoan, ostatu terraza batetan, jende batzu horrentzat bakarrik etortzen dira, ogi bide bat da. Eh? Baina badira ere toki batzu, etxe batzu, nun jendeak hori ukait egiten alduten, baina um, neok gabe. Eta hemen hori da, digira eh, mimikaki xaloin batetan, Yamamoto handereak atxikitzen duena, eta Yamamoto handereak iduriz badu sekulako jakituria, eskukaldia, belarriak garbitzeko. Be, pixka bat eh, la Cantine de minui antzera, hor berdien liburua kapituluka zatitua da, eta kapitulu bakots, uh, eh, mimikaki saio baten egitera eldu den pertsona baten bizia, deskubritzen dugu. Arri garria da zen, eta jadanik oitura ez ezagun bat zen, enetzat hor, mm. belarri garbiketaren uh, eh, oitura hori. Eta bestanetik, liburu hori biziki um, sentiko jada. Uh, Jende horiek sikatzen dute garbitasuna, baina ere um, azken finean ongi zaitea. Baretasuna eta plazera, gozamena sikatzen dute. Eta idurizan Yamamoto handire horrek badaki biziki ongi egiten eta hori, eta hori esker jendeak heltzen dira ongi zaatera ino, eta kasik eranezake batzutan orgasmora ino. Eta liburu hortan, sentsuen eta aragien plazera ongi deskribatua da eta alta da gestu ahunt bat, gauza zinez anekdotiko bat iduri duena, baina jendean gan sekulako plazera eragiten duena. Eta liburu hori aski kuriosa da, zinez, bitxikeria bada liburu hori. <laughs> Hala, berri dazleak idatziak, biak ere, mentoaz eh, lehen eh, urratxak egiteko ere, eh, mm, mangaren Eh, mundu hortan, eh, mundu bat baita, alkatzen alditu zu liburuak. Bai, ene ustez, zango baten txartzeko manga munduan, hauek aski egokiak dira, zenta ipuina juntak dira, egunerokoak, poesiaz beteak eta fineziaz beteak, eta ene ustez, lehen urratz gisa, bai, uh, interesgarriak dira, eta horrek erakusten du ere, ara mangan, badela anistasuna, eta zera beldur izan behar, entxatzeko entxeatzeko eta, eta gozatzeko. Horretarazteko, nordan idazlea, argitaletxa ere berezia baita? Beraz, idazlea deitzen da Iaro Abe, biliburuan izen buruako bada lehenik La Cantine de Minuit, Et eta bigarrenik Mimikaki, L'étrange volupté auriculaire. Eta biliburu hauek, Le Lézard Noir, frantses argitaletxak plazaratu ditu, argitaletxe horrek bakarrik mangak frantseseratzen ditu eta plazaratzen ditu. Beraz, hortan bere zitua da, eta kalitatezko hautaketak eh, proposatzen dituzte aldi oro. Mil esker, beraz, zuri, hain esaristoi, uh, eh, liburu hauek ezagutara zirik, eta ondoko aldi arte? Bai, laster arte.